บุ๊กทูเก้าเยเววัน dni w t y g o d วันจันทร์ p o n i e d วันอังคารอุตร o k วันพุธ streda วันพฤหัสบดี Štvrtok วันศุกร์ Piatok วันเสาร์ Sobota วันอาทิตย์ Nedelia สัปดาห์ อาทิตย์ týždeň ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ od pondelka do nedele วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ prvý deň je pondelok วันที่สองคือวันอังคาร druhý deň je útorok วันที่สาม คือวันพุธ Tretí deň je s t รดาวันที่สี่คือวันพฤหัสบดี Čtvrtý deň je č t v r t o วันที่ห้าคือวันศุกร์ Piatý deň je piatok. วันที่หกคือวันเสาร์ Šiestý deň je sobota. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Седьмий день е неделя. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Týždeň má sedm dní. เราทำงานเพียงห้าวัน Pracujeme len 5 dní.